Herriko plaza erabiltzerik ezzuketen eskatu itxasun, mila behatzionta irurgoita iruan, lehen aberri egunaren antolatzaileek. Militar hori zen orduko hau eta nok daki zek ekarria zuen gure herrirat. Algeriako gudu bortiz hartarik itzuli berriak ziren azken gudariak, frantzes eginak ginen joan den aspaldian zion Salvadoren bertsuak. Misele Iribarren, itxasuko hau zapeza, e, Bai Baizuri. Bo, itzartze sakona, induzu, hor, pixka bat, eh, ba, bazinakin orduko hau zapesa dula irurugo jurte zela ikusmon leberekoa, zuri konparatu zazteko? Ba, denbora joan da, irurugo jurtez eh, gauzak aldatu dira. Bistanda, denbora hartan, etzen eh, politikoki, ekartzen ere eskualegiaren eh, izaite berezi hori. Eh, pentsatzea utazken azken begoi urtetan eh, anitz sartu dela hori hemengo jende askoren kontzientzian. Testu inguruan sartuz, bedura irurugoi urte da itzuliz, kuraia gehiago behar zen orduan, menturaz abertzaletasuna erakusteko. Ba, ba, kuraia eta usardia behartzela herriko plazetan uh, bat bazela eh, deia darkatzeko. Eh. eh. Aipatu dut Salvadoren bertsu hori aspaldian egina gituzte, frantses egina gaituzte. Ba, biztan da, hori uh, frantziak ekarri du, edo jendek pentsatzen dute frantziak dena ekarri duela eskualegiari, eta neke da konturatzea ekarpen horien ondorio ere badela eraman duen eh, gauza asko eta hizkuntzarena bera biztan da eh, frantses administrazioak, frantsesaren eh, hedatziak eta gero komunikabideek e, zer handia ondorio handia izan dutela. Mhm. Ba, ba, sekulako hausardia behartzen duera irurogoi urte pentsatzeko egun batez e, ikuspegiunek abertzaleagoarenak e, etorkizun bat izan entzuela. Elizaldea ostatuko baratze bildu ziren Bazko Astelenez ipagaldeko lehen aberrieguna ospatzeko. Euskaldunak giragu eta lugau Euskal egia da bere zazpi lugalde eta hizkuntza bakagarekin. Kontzientzia berezia eta ausardia handia beharko ziren Euskaltasuna eta abertzalegoa deia darkatzeko orduko plazetan. Goretsi nahi ditugu orduko gizarte gakatuan hemen txeitzasun, haitzondo gaztea landatzen hausartu zirenak. Bagira prozesuak eh, badu gogoeta, e, eh, prozesua izenak dion bezala. Zer den eh, abertzale izaitia gaur egun adibidez, ez da pentsatu behar ere, iruro urte berantago, aize dela abertzale izaitia erriko etxe batean, naiz eta gehiengoan izan ere, Ba, gero ezkira eh, eh, egun guziz hori pentsatzen ibiltzen ere Eriko betxe batean. Eriko eh, Etxe batean biztan da ikuspegi baikora dugula hizkuntza eskuara efikazitate obekien arekin, oberen arekin haintzinarazten. Baina beste gai askotan ez da baita espada mm, eta sekulako diferentzia hundirik ere guk eh, gure herriko etxetan behar dugu arduratu jenden egurenoko egunerokoaz eta eguneroko hori eh, herri askotan berdina da gero biztan dela e, abertzale bezala ere ekartzen dugula sozial ardura berezi bat nahiko genukela beintzat eta ba, gaur egun hainbestea aipatzen diren bizitegien arazo horiek eta behar ba, berze autetxi batzuek baino gehiago kezkatzen gaituztela, baita ere gazteriaren uh, nunbait implikazioak uh, ondoko belaunaldietan, uh, eh, duela irurugoi jorteko gara jartan, gazteria ari zen uh, joaiten hemendik uh, astez aste, hilabete, uh, kanpoan zen ekonomiari buruz, gaur egun segitu behar dugu indar egiten uh, hemengo gazter eh, hemen lekua egiten eta eh, jendarte bat denek berena atxemaiteko modukoa eta eskualduna sortzen. Epa, hartu duzu gai bat egia aspaldiko aldarrik apena, eh? Ah, abertzalean ganik adibidez etxe bizitzarena, eta ah, amarkadak, numait aipatzen direla manera ezberdinez, eta zapartatzen dena orokorki eh, jendarte guziari begira, bo, Ustuzu, jendia abertzaletzena ez dena, oartzen dela pixka bat, to, abe, eh, abertzalek hori eipatzen zuten eta nunbait agazoin zuten, ez da bakarrik eh, ala, uh, gauza politikoa, naiz eta politikoa izan, ez dakit argi naizen ez? Gai komplikatua da, nunbait etxe bizitzarena. E-, errealitatea da, sekulan baino gehiago gaur egun sultandoa atzila hemengo bizitegien uh, presioak eta heldua girela nun baitute hemen bereko jendek uh, eh, atxikitzena hemengo bizitei asko. Beraz, ba, guk aspaldi haintxeo gabertzale bezala ukandugu ardura hori behar genuela ba, gure laborantzaz eh, arduratu eta buru jabetza bat bilatu hortan, baina bestan dena uh, etxe bizitzaz ere. Ba, gero etxe bizitza aipatzen dela, ibakizu, askotan aipatzen da emaitza horoko Lehen eh, duela zenbait amarka da eh, elikadura edo janaria gostatzen zen euneko eh, oita amar eta alokairua gostatzen zen euneko amar amostarte hortan eta gaur egun kontrariua da. Antoratu dira elik eta janari hori eskaintzeko ba-, bakotxaren eta hilabete sariaren euneko hama bostean, hama gean, batzutan, txaga bada, eta, eta gainerakoa alokairua joan da, sultan eh, hirutai bat baino gehiago gostatzen da, beraz. Eh, ba, ba, nik baditut hemen adibidiak eh, jende bakar batzu, kokatu ditugu egoitza batzutan, beren irabaziaren erdia baino gehiago ezagri behar dute alokairuan, eta hor bada jasan ezina den maila bat. Diruak ere segitu du menperatzen gure jendarte gehiena jabetza eta ondare pribaturik ez zutenen kalterako. Bizitegien inguruko eztabaida hor daukagu adibide gordinena. Pundu baikoga, hala ere eh, bururatzeko elkarrizketa, bo, iguzkia, biztan da, <laughs> behar da euria eganen laborari bezala, bero, bo, bo, egun, eh, izaitia olako iguzkia gozo da, itxasun zure egian, mezu baikoak izan dila hala ere geroari begira, zure aldetik, nola zira gaur egun. egun. Ba, baita ezpadakoa zen nik uste eh, bat eh, bilatzea eh, abertzale mugimenduaren zat, eh? Aipatzen delaik duela irurogoit urteko eta gertakari hori aspaldikoa ari gira, geuztik biztan da izan da mm, belaunaldi berritze frango, Eta guai, uh, hain txeo segituko dena eta uste baituko baitezpada segitu behar dela eskualegia eraikitzen, bela belaunaldi berri horiek behaute beren modura segitu beren bidea, eta eta ezake eh, nola azpait eh, behar dutela arduraz eh, eta, eta kezkati ibili erriunen geroaz, berek, berek nahi duten moduan emanen dute erantzuna delako ardura hori, baina... Ez eh, apartatu behar da, eh? gaur egun uh, erresago da behar ba lehen baino askorentzat uh, eh, ez ibiltzea. Pentsatzeut eskualdunek eta gaztek bereziki behar dutela, behar dutela arduraz ibili, behar dutela gogoetatu berena zarako uh, jendarte honen zera uh, ibilbidea eta oh, nik ez dut bat ez kontseilurik ez atera bide modurik, baina mm, berek eh, haintxeu gatzemanen dituzte bideak, hasteko guk eh, haintzinauko belaunaldikoek eh, hortan dugu esperantza gehiena. Misele Iribarren, Milesker? Hora, esker zuri. Haizeak ibiliri luzaro aldekoak eta kontrakoak, harria ezagizuten hemen berean haitzondoaren ordeko, dudarik ez da egin argitu lurpean bermatzeko. Eta hemendik sei amarkadetarat, abarrez jauntziko da, harrien borra ekoitziko dituela eskurrak, pagotsak, gaztainak eta gereziak. Elkar belaunaldiz belaunaldi, arduraz eta ilusioz, eraiki dadila biharko Euskal Herriaren ibilbidea, Euskalduna eta buru jabea.